isanganiro rero tubasaba kuba abamenyeshamakuru amakuru baho muherereye mukibera ijisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikaze cyangwa ku mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri ikiganiro ni ahiwanyu havugwa make muduha amakuru y'ahiwanyu tutashoboye kumenya cankayo twamenye ariko kumbure mukumva hari utwo tutahinyanywe neza kugira ngo kumbure twese twuzuzanye nuko rero kuri mikro muri kumwe na Omer Nduwayo mu buhinga bw'ivyuma ni Albert Nduwayo Tuganira ah, nande? Umutumba. Ah, mm. Gisikara gakimbiri gashingwe. Mm. Bandu kwizina rya Cishaho Renova. Cishaho Renova. Yego. Doga kwijambo Renova hiwanyu havugwa make. Yemwe nukuri kweri eshe ntanguye gushima. Mhm. Gusa hano ndimo ndabona ikibazo. Mhm. ntashya mu bijyanywe no gutora n'uwakweri abantu usanga ari bashyikawe mm. mm. eh, urumva mwebwe mubona bidakwiye yuko mugabura ngo munganye nabo bati natwe tutagabuye ntimuteka ngo bihe eh, harabereye mhm. muri mwo muragabura amazi usanga yubatswe nyine ahantu baza baracururiza ibintu mm. nawe ukajya usanga ni utuntu nyine mwubatsemo ariko urumva bo baba baje iwabo kugira ngo kumbure baronke ku bya se yasize cyangwa mama ah, namwe muca mugenda kuho abafasha banyu naho kumbure iwabo kugira ngo namwe murabe kumurongo hari aho usanga bo batana hamwe abo ufite batigeze bagura na gatoya mhm. gusa ibiseke kweri baguma nta muntu usanga adafite icyo bita baramuhaye aguma izi nzoga zati ah, inzoga inzoga Eh ezi zakiki n'izindi n'izindi baherutse gukuraho inzoga zirenza uh, umwambiro wa cumi na gatandatu eh. uh-huh. none ko batayanze amatemesi numva ko bavuga ko batwifashe noneho nko mu kwezi nkunze gutembera nkumva urashima nabonye uno munsi batanguye ibikorwa byo gusubiramwo ahantu himbaguritse ibinogo mu mabarabara he mu mabarabara hmm. bahereye hajya hahora isoko nkuru ya bujumbura muri centre ville eh? eh, bikorwa n'abandi ubona bifise akamaro kayo mhm. eh, eh, yapfa nko mu zibiri naguma mu buyenzi gukora iki gukoresha imodokari nyine ku byerekeye by'amarotire urazi imodokari ugumye kubitamwa bijya bishimu amarotire niyo yononekara wahora utanga amahera angana gute kumbure nko mu kwezi kugira ngo bumve uburemere ibyo binogo byahora bibononerako nko mu ndwi zibiri ijana ryasohoka ijana ry'amafaranga y'amarundi iyo eh, eh, abazi ubikora kuko mm. nyine icyubahiro umukuru w'igihugu ntabwo atagira mm, uzokunguka iki rero ntibabikora yo tuzogira ahantu hameze neza imiduga yacu irambe ni ukuvuga uti uno munsi telefone ku isanganiro ntanga inkuru yanezereje yego hama ikindi nacyo mhm. yego esase irahari amazutu niyo tutabona amazutu yasubiriye kubura amazu tukabisa amakwasiteri usanga tonza ari menshi ku matasiyo kandi barindiriye batazi yuko kitakuza nkore cyane ariko mwibaza ko biva ku kiga ingira ngo ni kwa kuntu twumva ngo amadorari sinzi mm. ariko bizogenda neza bimene neza nka esanse we ni mabuji mabuji mabuji mu bitoke i bujumbura atahahari no kuvuga gatonga ari gato niko yashatse kuvuga ati mu gihe aba yagiye kumbure kuba kugwiwe cyangwa kwabigwa katuvuga uko mu kirundi iyo usanga bifise mu mihana canke mu miryango usanga bo bafise amatongo acatanga n'akarorero ati mbega usanze umugore wawe nawe iyo wamukuye ataho bafise wohava umwirukana canke wobigenza gute baravyumva ababijejwe kumbore eh, kumuja murabivuga niko bagenda biga uko vyogenda kugira ngo ntihazogire imyidogo canke ugushwana kwaduka mu mihana canke mu miryango bivuye ku itegeko ryaririje eh, nibo bapiketse twebwe twapimye basi mu kirundi mm. eh, twebwe kabisa mm-hmm. ni ukuvuga haraheze twatanguye mu kwezi kwa gatandatu mupikita turi ko turapima ibijyanye n'imikobeko mm-hmm. halo ndakumva ni ukuvuga rero abandi ni ukuvuga abimbye barahembwe mhm. mugabo twebwe ntitwigeze tubona no n'ukuntu ibiraro biko biragenda mhm. ni ukuri kuva mu kwezi kwa gatandatu gushyika n'ubu nituramenya n'ibiharuro ukuntu bipanze ah, mwebwe mwarapimye abimba barimba hanyuma hageze guhembwa abimbye barahembwe mwebwe abapimye ntimwaronse ni ukuri kw'imana n'ubu bari batumenyesheje ntihagire uwuta ku kideni mugabo urabona yegura nka kurya bibiri mugabo igihumbi ukagitora ugomba urabe ko uburegeye imbere ibyo mwabibwiwe n'abandi ibyo twabibwiwe n'abaduserukira nyine baduserukira bavuga ati twe turabahaye inama mugo ntimutogende ibintu byanaka ngo mubige ngo mutso muri hango cyo cyangwa hirya y'ejo mm. Eh, abo babaserukira ameza twarindiriye kweri twabuze sinzi cyo mwudufasha kweri kabisa urazi ko umukozi abegwa n’imembo birumvikana abo babaserukira ah, batandukanye gute n'ababakoresha ni abo baduserukira ni ukuvuga bari batandukanye n'abadukoresha kubera abo badukoresha nabo batora ibiharura abo baduserukira nabo ba abo badukoresha bahabwa aha ndiko ndavyumva neza kugera kuri uno munsi mushikiriye eh, kugeza kuri uno munsi urumva eh. ababaserukira babwiye bati ntitubabwiye ngo mugende kurya imfungurwa z'abarundi ngo muzoyaronke ejo canke hirya yecu mushirikiriye rero ababakoresha nabo ababaserukira mubahevye abadukoresha nabo iyo tugiye kubabaza batubarira yuko mm. ni ukuri kabisa natwe nk'abantu b'abakozi twitanze turaca iyo mikobeko mm-hmm. eh, muri nka bangahe mwese hamwe abantu mutarahembwa abantu b'abapikiteri turi abantu bashyika mirongo ibiri na bane nk'uko ibiri na batatu mwese nta n'umwe araronka ugwasha mwese nta n'umwe arahembwa nta n'umwe arahembwa nta n'umwe araronka n'ijana mwaba bantu twakoze kuba umutumba wo kwibuye urumva igituma bavuga ko batarabona ibiharuro ibiharuro nabyo bikaba bisigura amafaranga bababwira ko igituma mutarahembwa ari uko batararonka ibiharuro ibyo biharuro kabisa ni uko nyine bagomba batubwira natwe turaraba turaraba ngo tuzogorana bikanka tukarindira twaguma turindane tuzorindira gushika ryari ariko aho muri hariho kumbura abajejwe intwaro mwoba bamumaze kubatura ico kibazo mwibi biharuro no kuvuga jemvuze nk'umuntu mutoyi batwizeza ku mutima mm. twavuga ati ibintu bitwocana n'umwanya mugabo twarindiriye twabuze ahubwo tugira natwe tuhave twegera imbere turabe kwagira hagira ikivamo kabisa kwera mbere umuntu yaduserukira kwera nimba ariko arumviriza iradiyo mm. ni ukuri natwe turindira umwanya muremure ba nyakubahwa kweri agire adushikira imbere natwe tugira icyo dufashe kweri imiryango natwe imerewe nabi kabisa ubu muramuronka mukavugana turamubona mugo gusa kuduha inkuru y'imvaho natwe ntayiduha neza ngo tuyibone neza abandi bapikese bamwe barafashe na dukeyi abindi hmm. ezekiel nduwayo hariya kwibuye imuyinga ni umupikiteri ni ukuvuga Eh, umwe mu bapima imifurege imikobe ku munywanyi ku murongo mwiriwe eh, ati rero abapikiteri twarakoze kuva mu kwa gatandatu tubwirwa ngo tuzohembwa ntayo taze tumenya baragupima bakagutora indwara yitwa malariya mugabo bagaca bakubwira ngo nta miti hari bagaca bakubwira ngo uje usanga cyamahera ufise kumva gute kandi ufise bituwe baca bakubwira ngo uje bakubwira yuko uza kuyigura none mwibaza ko baba babwira ngo nta miti hari kubera mpamvu ufise mitiwere canke nuko nyene batayihari koko mm, musaba iki hokorwa iki twosaba yuko bozana imiti ikwiye abaganga bahari bakayitanga neza nk'uko mm. baba batoye indwara ubukene bw'imiti ngaho mu nyabitsinda sawa eh, mugware mukira bwana dismas murakoze eh. Habyarimana Nesitori eh ntabwo kubabwira mm. kuri nze ni umucari akora mu ibarabara umukomiseri mm-hmm. wo mu cibitoke mm. reka dutwara neza ariko mm-hmm. abapolisi bo ngaha ku ndaba zone ndaba muri komine buganda mm. bariko baratwambura amahera ubuherutse hari n'uwasabye ati umukuru w'igihugu aba ari afata mu icyo kibazo umwanya ku murongo alo yambu yambu mwiriwe ni sawa eh, ni sawa eh, hagarara neza sinzi abantu ariko kuhavugira impande yawe nimba atari iradi ah? eh, ni igihe kiriho wivugira impande yawe ah, uri kumwe n'abana mwiriwe rero hari ibintu biri ko biraba cyane twararimye turarima ahantu tumaze kurima hmm. kandi tuhahawe n'abana bamwe mugabo hageze kubagara batubara twugarira ngo ntitubagare mwahawe n'abategetsi bamwe gusa uti mwahahawe n'abategetsi bamwe radiyo isanganiro sinzi ko Albert Nduwayo yoba afise ibihayanishwa canke reka Albert Nduwayo dushikane mu bihayanishwa mukanya turi bugaruke ifite muri eko kashi biraryoshye birashushe biratesa twongereje bonusi ubu uronka gushoka ibice cumi na kimwe ku ijana byose akarorero urisha amafaranga igihumbi mu kugura amayinite uronka amayinite y'igihumbi tukagusubiza n'amafaranga ijana na cumi yose mu ikonte yawe ya eko kashi ako karusho ko guciye wosubira kugura amayinite ya ekonete udaciye muri eko kashi haba namba ako karusho niko guciye bigacika egera umuhaje wa eko kashi agufashe akugirire depo maze wigurire ayo mayinite fyonda akanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha ushyiramo igihariro kabanga cawe hamuhitemo gatatu kugura amayinite kurikiza ibisabwa wirabire nawe ibyo bitangaza ziganya ibice cumi na kimwe ku ijana byose uguze amayinite uciye kuri eko kashi ahari abagabo ntihagwe ibara reka gupfa ibintazi nyabuna nimuze tuje hamwe twubake igihugu cyatwibarutse. kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cacu bizova mu maboko yacu twiga urwaruka ndabivuze ndagiye mugabo rero yaraganye n'umugeni wiwe bafashe urugendo berekeza aho bagiye kuba mhm. bamaze ko bashyitse mu nzira umugeni umwe w'umukobwa yaciye ahwera yahwereye bari mu nzira bagenda yego yahwereye bari mu nzira bagenda ari mu muduga bari bahejeje kuragana kuri paruwase nyabiraba muri komine gishubi ku mugwa mukuru wa politiki mm. aho bari bafashe urugendo bagiye kuba mu rumonge bahejeje kuragana aho warashyitse yoga alexi nta butegetsi n'uwaratugira ariko mubona rero hoko gwiki mubona hoko gwiki ga eriya hoko ah, ¿eh? gwiki uno munsi kugira ngo kumbure mubandanye ati kumbure abo bose bafite umutima wo gufasha babagarukireko abafise umutima wo gufasha baravyumva gatanu kuri gatanu biciye kwijana rimwe ngaho Ah, iwanyu biciye ku eh. mirongo inani n'icyenda n'ibice ndungahi bujumbura hamwe no ku yindi ah, mirongo ya hadiyo isanganiro no kuri wesitati akaburungu isanganiro akaburungu gore nage kuba dukurikirana bari mu makungu tugushimire cyane eriya rero ikibazo ufise ni ikibazo kijyanye n'icikagurika ry'umuyaga nkuba aho imusonga ati ikibazo rero aho kiza kwadukira rero isanzwe nkorera akazi ko gusudira kandi isanzwe nkorera ni muri komine izindi aha mu ntara ya rutano nyine mhm. mugabo none kandi kubera ko umuyagankuba ku by'ukuri utigera ukwira aho rero niho kabaza kaca kaguma kari kuri twebwe n'igihugu ku by'ukuri twe twumvise ikibazo ukuntu cyabagijwe twacumvise neza cyane cyari kimeze neza cyari kimeze neza mugabo n'ubundi turabona inyishu nziza none janda mwebwe ugucikagurika kw'amatara kwatanguye ryari kumaze igihe kingana gute kumaze igihe kinini nk'igihe kingana gute uriko urabyiyumvira jembe nshamake ku rusudiro imyaka ibiri ariko muri iyo myaka ibiri dufate nk'ino saa turiko turavugana ubu nyene imvura yoca itangura kugwa mm. nta muyaga nkuba twosaba kubona umuyaga nkuba hiwanyuzirana n'imvura yego mm, uti rero mwebwe imvura iguye umuyaga nkuba ntimusubira kuronka nibaye musabe hoko gwiki hoko gwiki ariko hoko gwiki nimba ari ubusaza bw'ibyuma kanaka cyangwa raporo hanyuma igihugu ntibaza ntigikene yego dukenye ibindi mugabo uburundi ntibukenye ku buryo bwo buramuyaga vuba ah, ariko wega jando uhomba ku rugero rungana gute iyo ucitse w'iwanjye mpomba kubera ko komande kurira ku minsi mba natanze ntibikibaye yonca nitwa umubeshi kandi na jewe simba nkirosa amafaranga mu gihe cyo turarengeje umwaka rero muri icyo gihe turindiranye kwihangana ubundi sigenda ubu ndakivuga turi abahuza none bari bakabemereye igihe mwatowe kari mu itegeko ridushiraho kari mu itegeko yego kangana gute oya ntabyo dukeneye kumenya mbega nta kariho cyane kariho uko hmm. kongana kose turakeneye kukabona rero turacyarindiranye igishika ahubwo kukabona kabuze hari icyo munanirwa gukora kubera ataka erega mm. mhm. nimba kobura kumuhuza mm. nikabure kuba umushikiranganya nawe twumve ko atavuga Eh, ni ukuvuga ku kwezi guheza umushikiranganji aza kuraba ku kwezi kuri konti mugabo natwe none agaciro kabute iyo umvira agaciro kabute ariko none nturanyishura kabuze eh. kabuze hari ibice bibananira kubera ko kabuze oya mm. nicyo gituma turi ko tubategeza mu burundi bwose turumva ko neza turiko turakora neza mm. twe duhuriye mu ikomine turumva neza raporo dutanga Um, hari igihe twigeze guhura mm. twaratanze raporo dusanga twebwe nkuko umutumbi wacu mm. twatunganije imanza mirongo umunani mm. mu gihe twari tumaze gukora umugabo muri icyo gihe twe twumva mu burundi bwose nta na hamwe turiko turategwa ivyatsi mugabo turakeneye kubona kugashiruka muteka dutera intege basi tugushimire bakumvise ku mirongo umunani n'icyenda n'ibice ndwi ku ijana na rimwe hagati mu gihugu hanini hashoboka naho iwanyu ku musongati harimo undi munywanyi ku murongo alo yambu alo eh, ndakavubu rero eee eh, nakavubu buhana ni sawa na kubera iki? Usaka wigiye kwisumira imoto karabantu yipariko bona bagufasha. muparika hehe neza na neza ku isoko canke ahadakwiye guparikwa imoto oya zirahaparikwa muparika hehe impande y'ibarabara n'imodoka niho zihagarara amabajaje byose ariko aho hantu barababwiye ko byemewe canke bitemewe kuhaparika oya ubu kugera uno munsi babafashe uwo bafashe bamwagiriza iki bagaca bamuhana gute bakunda kutubeza ngo ngo hari itegeko ryasohotse ryo kwambara amaparake ya leta mm-hmm mva baje kudutera ubwoba kandi mhm. batwaka cumi na bitanu hari uwo batse ibihumbi mirongo indwi mm. kandi abapolisi babiri bariko barabigira ibyo bintu none aho hantu hakorera abapolisi babiri gusa ntibakuranwa renga hari batatu hari batatu eh, ariko abo babiri nibo bakunda gufata abamotari eh, mm, mubajije kumbure kuba bakurira nko kubajejwe umutumba kuko n'abajejwe umutumba barafise uruhara ngaho ah, bavuga iki abajejwe izone canke ikomine bo bavuga iki cyane turababaza sa nibwo mwoza bari murasamara namwe urumva nubwo mwoza mukibaza bene gihugu babibabwira ego me tubajije abanyagihugu babivuga ariko kubera iki mudashima kubishikiriza bo mwatoye ngo babaserukire kugira ngo nabo mwumve ico babafasha ubwo ni kuratubwire musitanteri nje numva umengo mwaragoshwe kuba mutarashika kwa musitanteri mumubaze igituma ah, mwebwe muba muri ko murisumamo ariko bikanka bakababutse eko muri kubisikire eh, urumva ubaye wa kabiri uza uvuga yuko ngaho hantu bababangamira abapolisi ariko kandi urumva yuko mutaragishikana kuba mwari mukwiye kubishikana ko kugira ngo murabe ko batore inyishu muzobikora uko mhm. aha makomiseri wo ngaho mu cyitoke ni ukuri mhm. aseka aradutwara nesitori bukenyezi nesitori inde ibukenyezi irindi zina ni indi ga nesito ni rubera intwari rubera intwari umeze neza none garubera intwa yego turashima imana aha iwanyu havugwa amakibuga nyutse amakuru ushaka gutanga ni ay'imwakiro imwakiro eee eh. ni muri ko mu ntari yayo imuyinga eee eh. abandi bavuga ko amatara acika mugabo twebwe hari amapoto ahamaze nkeka nk'imyaka mirongo itatu mweho nta n'ayacika mufise nta matara dufise nta n'ibicika dufise mhm. nta n'ibarabara dufise imwakiro Eh. none ko wambwiye ngo uri bugenyuze uno mwanya oya mugabo urumva ni ku gatumba ndajyayo ndabibona aha ukorera ibugenyutse yego yari aryamye kuri komine n'ubu ntihajyamye eh. yego uh-huh. ariko igitangaje ngo mu biro by'umukuru w'igihugu ngo bavuga yuko imwakiro ngo amatara yaka muramaze mm. kubatsa muramaze kubatsa nesitora ati ah, ngahe mwakira ati dufise amapoto atari karasanguka ah, arindiriye kuzoshigwa ko insinga z'amatara atariko ntaraza imyaka mirongo ibiri irashyitse bibazwa nde ubundi munyuranye ku murongo mwiriwe mwiriwe tuganira nande yohani mu gisagara aha ku twebwe twaragiye gutanga dosiye kugira turonke konteri y'amatara mhm. mugabo bagaca bavuga yuko ngo byahagaze ngo bizosubira mu kwa kabiri mm. mugabo turiko turarondera amadosiye y'ibyo bipapuro basaba ku komine mm-hmm. aba babyandika bagaca batubwira ati ngo ubihaye ngo umukomisiyoneri mm-hmm. ngo ikonteri ngo ucurare uyirora umukomisiyoneri no kuvuga ariho ariho muramaze kumutura icyo kibazo utamurisha amahera ntakwemerera yitwa nde hariho ucumva ngo ngo ni umukwe ngo wandadaye mhm. eh, twe twarishikiye no muri regide zo hirya y'ejo mhm. turaraba urutonde tubona konteri mhm. itarenze ibihumbi ijana na mirongo ibiri urutonde mwasanze konteri itarenze ibihumbi ijana n'ibiri ijana na mirongo ibiri nawe ahora baka angahe ubu turi ko turiha amafaranga ibihumbi amajana atatu na cumi kubemeye ku kucisha ku ku bakomisiyoneri abishikira muri regidezo yego bababwira yuko ayo yandi mahera baca bayakoresha iki nibyo rero byadutangaje kuko itangazo ryasinywe n'irya mu general arongoye iyo regidezo mhm. twe turagitanga muga turabona yuko babifata minenegwe kuko bagifata minenegwe ntibumviriza abanyagihugu baratwumviriza mugabo baca batwenga sinzi ingorane ihari ari ingorane ugiye ukabivuga baca bagutwenga baca batwenga aha kugera kuri uno munsi mwegereye uwo oye arongoye agejwe iby'amatara ngaho iwanyu abasigurira iki hanyuma hmm. mwaragiye muri regidezo hirya y'icyo bababwiye yuko ingorane iri twebwe barase kutwakira intuze dosiye batubwiye ngo ni impaka ngo mu kwa kabiri muri regidezo bababwiye yuko kugira ngo bikunde ari impaka mu kwa kabiri yego bisigura ko ubujejwe by'amatara ngaho iwanyu atabahenze yuko kumbure byahagaze asha ubwitwara idosiye bavuga ngo byarahagaze ngo nta bikoresho bafise mugabo uciye mwihererana ukamuha ibihumbi amajana atatu na cumi nta n'iminota eh, myinshi hacaca kuza eh, um, umutelefone mm. akubwira ati ngo twicare tuvugane aca yikura itatu mm. uzibona wagiye gushyiraho iki konteri ubu ingorane rero uri kuraraba yobira ngaho ku aho mwizo aho iwanyu kumubone kuri uwa amatara cyangwa iyo biri muri regidezo ubwayo ingorane iri indani muri regidezo twarishikiyeyo muri vire no ngaho kuri garidino mm. uri ku mashini atora amadosiye mm. uri kuramubwira kigezanye dosiye mm. ngo ntabyo turi ko turakira byarahagaze ntimubanze mugende ngo muzogaruka Eh, kwa kundi ngo kugaruka ari ukwibwira hmm. yego hokogwa iki icokorwa nuko badushiraho urutonde hmm. tukumva ari aribo babyivugiye biciye ku maradiyo bakabidushikiriza bakatubwira ati ingorane iri muri egidezo twabuze ibikoresho hmm. cyane twabuze ibikungene dushobora kubizana kuko tube turagomba amatara cyane kandi n'aya mahera bari ko baratwaka ararenze turarondera hirya no hino tukayatanga Mm. yego bamwe bamwe bamaze gushyiraho amatara mm. yego muri iyo gideze ni haragwaye ariko iyo mutanze ibyo bihumbi amajana atatu na cumi umuyaga nkuba mucamuronka nta kibazo yego gusa nuko tubona ari ibintu by'akajagari gusa hmm. ni yohana babajwe n'ikibazo cyo kuba ataronka konteri kandi afise amahera yabigenewe ati mpaka abanze kongera kwa yandi isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'itandatu muri studio za radiyo isanganiro ndayikeza Elia Jean Dodien Nzitonda Egide ndayipfukamiye Nestor Rubera Intwari hamwe na Yohani waho kumubone mu buterere mwakoze namwe mwarondeye umurongo ariko ntivyakunda namwe mwakoze ariko mwihangane irindi sango ni ku munsi nk'uyu nk'aya mango mugiraho muba mwubahwe